तौरात जे अंदर हुनखे फे बि माना कंदा हुनज़म जंहिं जी नसीहत ॾिठी वई भाम विसारे छॾियऊं नेकी हली वई पिया कनि उहे वाक़िफ़ थींदी क़ीमतूं क़ीमती नसीहतनि मां फ़ाइदो वरितऊं नबी अकरम सलाह आमद जो हुननि खे इतलाउ कयो वियो त आख़िर ज़माने में नबी ईंदो उन सां साथ ॾिजो हिते रब तबार को ताला ॿ ॻाल्हियूं ॿुधायूं उहे ॿ ॻाल्हियूं कहिड़ियूं ॿुधायूं अथनि नकद अहद जे सबबु अलाह ताला उन में ॿ ॻाल्हियूं पैदा कयूं जेको मुआदो टोड़ींदो आहे उन में ॿ ऐब थींदा आहिनि हक़ जो वाइदो जेको टोड़ींदो उन में ॿ ऐब थींदा हिकिड़ी ख़ुदा जी लानत ॿियो दिलकारी हाणे लानत जे करे नतीजो छा निकिरंदो ख़ुदा जे क़ुर खे ग़लति बयानु कंदा कल्ब कारो थींदो ज़िक्र मां नफ़ो न ईंदो जेको माण्हू पंहिंजे अलाह अलाह जे रसूल सां वाइदो टोड़े थो तंहिंजे मथां पए थी ख़ुदा जी लानत लानत जे करे लानत पवंदसि ॿियो दिलकारी थींदसि लानत जो नतीजो हीउ थींदो त अलाह जे क़ुर खे माण्हुनि खे ग़लति ॿुधाईंदो दुनिया मक़सदु थींदी दीन निकिरी वेंदो हथनि मां दिलकारी जो मतिलबु ईंदो आहे त ज़िक्र नफ़ो इहा ॻाल्हि अलाह तालीन ॿुधाई ख़्यालु कजो तव्हां मुस्लमान मथां अहिड़े क़िस्म जी हरकत अमनू हे ईमान वारो उज़कुरो नेमत अलाह अलेकुम इहा त मथो बयानु फराईंदमि मुस्लमाननि जे लाइ हिन खां बाद वरी बनी इसराइल जी ॻाल्हि ॿुधाई त तव्हां पंहिंजे नबीअ जी इज़त कजो पोइ फरमाए थो त हुननि नकल कयो वाइदे खे पोइ असां लानत कईसीं हुननि ते पोइ दिलियूं हुननि जूं कटिजी वियूं मवाज़ ई लफ़्ज़नि खे फेराइनि पिया पंहिंजे जाइनि ते रसू हज़म में मां ज़िक्रो बि जेको ज़िक्र हुननि खे ॿुधायो वियो हुनजो हिसो विसायो विसारियो अला हिननि जूं विसारियो तोखे दवाऊं मालूम थींदियूं इलाही चङा बाक़ी न त ख़राबु आहे तोखे पंहिंजो कमु करिणो आहे इहे तोसां गॾु साथ ॾींदा कयोसीं जेके हिननि खे नसीब वारा हूंदा इन लाइ जो मुहसिनी अलाह अलो कारण सां मुहबत रखंदो आहे अमिन कालू केतिरनि चयो न नसारा मिसा अखी हिकिड़नि चयो त असां नसारा आहियूं माना रब जो दीन ईसा इस्लाम जो असां क़बूल कयोसीं शाम जे मुल्क में हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जा माण्हू हुया जिते हज़रती साल सर बि रहंदो हो हुनखे त उते मुसीब नासिर चवंदा नासरा जो घोटो हुयो नसारा बि करे उन्हनि अंजाम कयो असां हुन खां वाइदो वरितोसीं पर नसू हज़म में बि वरी बि उन वाइदे खे टोड़ियम अगरि अञा अचे दुश्मनी पई हिननि में पाण में नसू नसारा इहे चिबड़िया वॾा झगड़ा थिया इलाही तालीम ज़ायो थी वई माण्हू जॾहिं पाण झगड़ा कंदा आहिनि त आसमानी तालीम निकिरी वेंदी क़ुर जी तालीम उन्हनि मां निकिरी वेंदी जहिड़े में अची वेंदा पोइ माण्हू सुलह में अमन में मुहबत में ख़ुदा जो क़ुर विच में रहंदो आहे जेकॾहिं पाण में माण्हू ज़िद कंदा इख़्तिलाफ़ कंदा पुछड़ा थींदा क़ुर निकिरी वेंदो पोइ पाण में पिया विढ़ंदा मारींदा बेइज़ती कंदा हिकिड़ो ॿिए खे गारियूं ॾींदो हिकिड़े ॿिए जी शिकायत कंदो ॿिए जो माल खाईंदो धक हणंदो इहा हालति पैदा थी पवंदी इहो हिन करे अॼु क़ुर विच में निकिरी वियो आहे तंहिं करे अलाह ताला त फरमाए त पोइ जॾहिं क़ुर निकिरी वियो चऊं त अचे बोह अचे दुश्मनी पई क्यामत यको अथनि सफ़ा ॿियो मुलाज़मा कंदीसि मां रसूल न ए अल किताब इस्लाह करियो बचा करियो असांजो रसूल आयो आहे उनजी ताबेदारी करियो तव्हांखे केतिरियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए थो जेके तव्हां लिकाईंदा हुओ क़रान पंहिंजे हिन में इंजील में हाणे क़ुर हुनखे ज़ाहिर कयो आहे या कोन कसीर केतिरा तव्हांजो अञा ग़लतियूं माफ़ बि कयूं अलाह ताला नूरनि अल अलाह जी तरफ़ां तव्हां वटि नूर आयो आहे हिदायत जो ऐं किताब आयो आहे चिटो क़ुर ऐं क़ुर जी तालीम तालीम ऐं क़ुर आयो आहे तव्हां वटि इहा माना हिन जी नूर जी माना कंदा आहिनि त सुला ईअं हुजे हा त पोइ किताब हिकिड़ी शइ आहे नूर रसूल जी शइ आहे न पोइ ॿ थी पिया न लाह हुजे न पोइ अलाह ताला ॿिन्ही सां हिदायत कंदो आहे न मन त जंहिंजी रज़ा खे अलाह ताला जेको रब जे रज़ा खे क़बूल करे उनखे अलाह ताला कंदो आहे हिदायत त जो अख़र हुजणु खपे अलाह ॿिन्ही सां हिदायत कंदो आहे कंहिंसां रसूल सां बि ऐं किताब सां बि हिते नूर मुमराद आहे रोशनी तालीम तरबियत ऐं क़ुर क़ुर ऐं क़ुर जी तालीम तव्हां वटि आई आहे माना ई आहे <clears throat> माण्हू खे ज़ुल्मात खां कॾहिं नूर ॼाणींदो आहे आहे पोइ अलाह ताला खां केरु तव्हांखे बचाईंदो इन अराद बि अॼुकल्ह मुसीब मरियल आहिनि जेकॾहिं ईसा सलाम तव्हांजे मारण जो इरादो करे चयो अलाह असांजो त पोइ तव्हां बचंदो त कोन तव्हां तलाक अलाक थींदव हुनखे केरु बचाए ज़मी आहे जेके जमी आहे सभु ज़मीन में आहिनि उनखे केरु बचाए चओ था त ईसा सलाम आहे ख़ुदा आहे ख़ुदा आहे त पोइ अलाह ताला मगर यू पंहिंजी दावा न छॾी दिलि चयो त असां अलाह जा पुट आहियूं ऐं हुनजा बाबू बि आहियूं पोइ चवे त ख़ुदा अज़ाब छो थो करे तव्हांखे गुनाह जे करे अज़ाब तव्हांखे घुरिजे न भला जेकॾहिं तव्हां ख़ुदा जा पुट आहियो गुनाह जवाबु थियणु घुरिजनि तव्हांजा न पछाड़ीअ हक़दार तव्हां पाण खे ठाराहियो था एतिरा प्यारा पिया आहियो यादि रखो त अलाह जी मोहबत थींदी आहे इताद ते हुसन अमल ते उहो जेकॾहिं आहे त पोइ ख़ुदा जा प्यारा आहियो तव्हां जेकॾहिं न त अहिड़ी कूड़ी दवा छा था करियो अज़ाब कहिड़ा आया तव्हां ते अलाह ताला हुननि ते अज़ाब कया जिन जो तफ़सील मथे गुज़रियो आहे अलाह जी बादशाही आसमान ज़मीन में रसूल न किताब असांजो रसूल तव्हां वटि आयो बयानु थो करे तव्हां कला फतरत ते बि रसूलनि जे इन किताब बंदि थी वञणु रसूलनि जो अहिड़ो ज़मानो ॿिनि हूंदो आहे जंहिंमें तालीम बि न हूंदी आहे रसूल बि न हूंदो आहे अहिड़े हिकिड़े जहालत जे ज़माने में तव्हांखे हिदायत आयो आहे सलाह यादि रखो अहिड़ी शइ त न असांजे को बशीर न की नज़ीर ख़ुदा जो बेजाईंदड़ कोन आयो न की फर्म बरदारी जी मुबारक ॾींदड़ नेके ते हलण लाइ सो आयो फ़क़ति जा मशीरो नज़ीर तव्हां वटि रसूल आहे जेको ख़ुशी ॿुधाए ऐं अहिड़ो रसूल आहे जेको तव्हांखे ख़ुदा जो भउ ॿुधाए वला अला कुलशन अला ताला हर शइ सेत कादर तंहिं करे इहे सभु ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधाए अल्ला ताला तव्हां खां मयार राखी आहे हाणे सुभाणे कयामत ईअं न चवंदोसीं असांखे जेकर हिदायत करे हा त पोइ ॾाढो सुठो थिए आहे इहो तव्हां न चई सघंदो अलाह ताला तव्हांखे हिदायत कई आहे तव्हांजो रसूल मोकिलियो आहे इन खां ॿियो छा वधीक तव्हांखे खपे بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين <clears throat> يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ألا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها يخرجوا منها فإنا داخلون क़ौम जे हालात खे अलाह ताला हिते बयानु थो फरमाए यहूद जी क़ौम जॾहिं जबार माण्हू सर्कस जेके हुया बनी इसराइल में उन्हनि जी ॻाल्हि ज़ाहिर थी ऐं हुननि खे ॿुधायो त उहो वॾी कुवत वारा माण्हू आहिनि बनी इसराईल खे सम्झायो त तव्हां पंहिंजे ताक़त सां हुन सां लड़ाई कंदव हुननि में कंहिं हद ताईं सुस्ती अची वई मिसाल इस्लाम उन्हनि खे अलाह तबारक बताल जो हुकुम ॿुधायो सम्झायो त तव्हां बैतुल मुक़दस ज़मीन आहे मिसर खां हिजरत करे जेके हे अलॻि रहिया उन मुल्क में हिननि खे हुकुम थियो त तव्हां परवाउनि जे ज़ुल्म खां भॼी निकिरी हेॾे आया आहियो हाणे तव्हां बैतुल मुक़दस ॾे हलो अलाह ताला तव्हां ते एतिरियूं एतिरियूं नेमतूं कयूं तंहिं करे में भलाई आहे त का इलाही हुकूमत क़ाइमु थिए ऐं इन ज़रकश क़ौम सां अमाल ख़ानदान जा हिकिड़ा माण्हू हुया जबारी इमलीक ख़ानदान हिकिड़ी पुराणी ख़ानदान आहे जेके तबई तरह सां बि मज़बूत क़िस्म जा माण्हू हुया ऐं बहादुर कौम बि उन्हनि घणो वक़्तु जंगियूं बि कयूं आहिनि उन्हनि सां लड़ाई जे लाइ प्रोग्राम हुयो ऐं बनी इसराइल खे उन्हनि जे मुतालिक़ जॾहिं ॻाल्हियूं ॿुधायूं हुयूं त अहिड़ी हिकिड़ी क़ौम आहे जंहिंसां असांजो मुक़ाबिलो आहे त हुननि बजाहिनि जे वधीक तयारी कनि कुझु कमज़ोर थी पिया ऐं सुस्त थी पिया इहा ॻाल्हि हुननि में अची वई पोइ हिते हज़रत मूसा अल सलाम हुननि खे चयो त तव्हांजे लाइ भलाई इन में आहे त तव्हां हाणे बैतुल मुक़दस ॾांहुं हलो ऐं उते हली पंहिंजो कुझु वक़्तु गुज़ारियो रियाज़त में इबादत में इंसान जो हौसलो रब जी तरफ़ वधीक मुतवज थींदो आहे दुनिया जो जो तालुक दुनिया जो वरी ख़ौफ़ या ख़तरो अहिड़ी क़िस्म जी शइ हिन मथां लही वेंदी आहे इन लिहाज़ खां हज़रत मुसाल सलाम क़ौम खे मुतवजो कयो रब जे इन हुकम जी तामील कनि ऐं फरमाई हुननि खे लातार तदू अला अदबार कुम पंहिंजे पुठियुनि ते मोटो न ॾिननि खां ख़ासि पोइ तव्हां वॾे ससुराल में इंताई नुक़सान में अची वेंदो ऐं उहो नुक़सानु तव्हांजो तव्हांजे लाइ इंतिहा नुक़सानु हूंदो जिहाद थी सभिनी में करणु ऐं हिमत जी बस्ती ॾेखारणु इहो चङो न आहे जेकॾहिं पहिरियों हिकिड़ो को ताक़तवर इंसानु आहे ॻाल्हि ईमान जी आहे दिलेरी जी आहे ईअं त वॾा जबल आहिनि पोइ हुन जबलनि खां हज़रत यूशा बिन नून ऐं कालब बिन इहे ॿ हिकिड़ा शख़्स हुया जेके ज़ाती तौरु अलाह ताला खां उन्हनि जे दिल में ख़ौफ़ हुयो बुज़ुर्ग माण्हू अमानक ख़ानदान जे कुवत ऐं बहादुरीअ ऐं जिसामत जो उन्हनि ते को असरु कोन वीचारे मौलाना रूमी फरमायो आहे शेव हिकिड़ो चए थो त हरक तरसदे हको तकवा गुज़ीर हरक तरसदो तरसे हर मौलाना रूम जो फरमाइनि था त जेको अलाह तबारक वताला खां ॾिजंदो आहे ऐं तकवा क़बूल कंदो आहे उन खां हर शइ थी जिन में इंसान जेको बि हूंदो <clears throat> <clears throat> ऐं इहो जेको हुन ख़बर पियो आहे त हे बि माण्हू अलाह जा ज़ाकर हुया नेक बंदा हुआ इन्हनि ते बुरो असरु न पियो हुजे हुननि खे चयो त तव्हां हलो इज़ा अला ताला तव्हां नबीअ बणाया तव्हां में उहे शयूं ॾिनई जेके कंहिंखे न ॾिनई हेॾियूं इज़तूं अला ताला ॾिनी विया तज़कीर अला जे दिलावरी कौम पैदा करिणो बहादुरी पैदा करिणो हर सलाम कयो के या कौम उदखुल अर्द मुक़दस आहे उन मुक़दस ज़मीन में हलो बैतुल मुक़दस अल बि कतब अलाह लकुम जेके अलाह ताला तव्हांजे लाइ मुक़दर कई आहे बैतुल मुक़दस तव्हांजो हलो आदो कौम ईंदी हुनजी परवाह न कयो ला तबदू अलादवार को फतन कलबो खातिरी कालो या मूंसां जवाब में चयूं ऐं मूंसां इन फीहा क़ौम जबारी असां ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि उते हिकिड़ी क़ौम सरकस रहंदी आहे बैतल मुक़दस जिन जे कब्ज़े में आहे इन लन न दुखला असां उते न हलंदासीं अता जी मिना उहे सभु निकिरी वञनि मैदान साफ़ हुजे पोइ असां उते साईं जी मिना जेकर वञनि पोइ ॾिस त असां कीअं था हलूं बिना डप जे पोइ हलिया हलूं हज़रत मूसा सलाम खे हिन इहा ॻाल्हि ॿुधाई हालांकि इहो जवाबु ॾियणो कोन नबीअ ते बुज़ुर्ग नबी हुननि खे इहा ॻाल्हि पियो ॿुधाए सम्झाए हिननि इन क़िस्म जो जवाब में अलाह ताला हिन उमत खे फरमायो कोन त ख़ैर उमदार तव्हां भली उमत आहियो तव्हांखे माण्हुनि जे लाइ उथारियो वियो आहे ॿेकी जो हुकुम कंदा आहियो बुराइण खारो कंदा आहियो पोइ इन कम में पोयां थो अचे आख बतलो नताज सां तव्हांजो आब थो नताज अलाह जे हवाले तव्हां कमु कयो कदम कदम ते तव्हांजे अजर जो नतीजो निकिरंदो हा परी जेका कौम आहे हुनजे लाइ विज़र जो नतीजो निकिरंदो बाक़ी फत हा इहो इन ॻाल्हि जी तव्हां परवाणी चयो तव्हां पंहिंजे रस्ते ते हुजो अल्ला ताला नताज जो मालिक आहे ही जेको हिननि खे चयो वियो त रब तबारक तव्हांजे लाइ इहो कयो आहे अलती कतबल इहो जुमिलो हज़रत इब्राहिम अल जी वीचार कई जंहिं बिशारत खे तौरात शरीफ़ खे बयानु कयो त इहे बनी साहक आहिनि ज़ुल्म हेॾे होॾे विया वरी मोटी हाणे बैतल मुक़दस ॾे अचण जे लाइ तयारी थी तयारी थी त हुनखे मालूम थी कौम आहे जेका हुते कब्ज़ो करे वई आहे ख़ानदान जी क़ौम हाणे हुनखां असां कीअं कढायूं बैन ई अॼु कल्ह बैतल मुक़दस जी हालत आहे जेका मूंसा सलाम जे क़ौम जे ज़माने में बैतल मुक़दस मुसलमाननि जो रहियो आहे हज़ार वॾे खां मथे पोइ उनजे अध खण ते कब्ज़ो कयूं वरी बाक़ीअ ते हिन वक़्त में कब्ज़ो कयो अथनि ऐं बैतल मुक़दस जे हुननि मुसलमाननि खे रंजाइण लाइ ईज़ाइण लाइ ज़ोर मची कई आहे देरम इन शइ सां कई सम्झे त हो पाण देरम ते नथा सम्झनि पर इहो त सम्झबो आहे त ॿियो माण्हू हिन ते चिरे जहिड़े तरह सां हिंदुनि जे ज़माने में माण्हू खणी घणी गऊं कंदा हुआ हिंदुनि खे तकलीफ़ ऐं वरी हिंदू हिन असांजे पंहिंजे घोट जी ॻाल्हि आहे मेरूं धरो सूअर मरंदो हो त वरी उहो गोश्त खणी अचे पाईंदा हुआ पोइ हिन सॼे शहर में इतिजाज़ थी वेंदो हो पोइ सिंधियुनि खां न को दुकान खे सौदो वठणु छा मुखीअ ते गॾनि जवाबदार खे घुराइनि पोइ जवाबदार सोभर करे मुआदा करे पोइ वरी दुकान खां सौदो वठणु शुरू मुंहिंजो मतिलबु आहे त हिकिड़ी जाइज़ शइ माण्हू ॿिए जे तकलीफ़ लाइ इस्तेमालु कंदो आहे हिन वक़्त में इहो थी बि थी ख़राबु कनि तली मुस्लमान खे अज़ियत लाइ त उन्हनि वटि इहा शइ ना पसंदि आहे इहे हरकतूं थियनि थियूं हाणे हिननि खे बि माण्हू जबार था सम्झनि इन फी हा क़ौमनि जबारियूं जे मुसाल इस्लाम जे ज़माने में मुसाल इस्लाम खे जवाबु ॾिनो हिन वक़्त में मुस्लमाननि जी आज़ादी लाइ बि तक़रीबन अहिड़ो जवाबु ॾिनो <clears throat> हिन सां कीअं जन का शइ न आहे पर पुठियां जेका हेॾा मुक़ाबले में क़ौम थी अचे न उनजो हाल उहो आहे जेको सही फारूक रज़ी अला ताला फरमायो पंहिंजे उमराल ॾे लिखी त तव्हां बेफ़रमान क़ौम जे मुक़ाबले में आहे जेके तव्हां को अक्सर आहिनि अदद में बि ऐं उदत में बि सामान में बि सामान उन्हनि खे घणो आहे अदद बि घणो आहे हाणे जेकॾहिं तव्हां फर्मा बरदारी पूरी कंदव त लाज नुसरत लहंदी ऐं फतह थींदी बेफ़रमानी कंदो त पोइ अलाह ताला हिकिड़े बेफ़रमान खे ॿेफ़रमा बेफ़रमान जे मुक़ाबले में अहिड़ी मदद छो करे जो हुनजा असबाब बि ख़तमु करे हुनजो अदद बि ख़तमु करे बि बेफ़रमान तंहिं करे पोइ असबाब जो हुकुम आहे तंहिं करे तव्हां फर्मा बरदारी करियो त हुनजा असबाब कुंद थियनि अदब हुननि खे बेकार बणिजे अलाह सां न त हलो पर हिकिड़े जे मुक़ाबले में ॿिए बेफ़रमान खे बरकत तौरु मदद कोन कंदो जंहिंजा हथियार घणा उहो ॾाढो हिन वक़्तु में हालत आहे <clears throat> मुसलमान जी ऐं यहूदी जे मुक़ाबले में इहा हालत आहे तंहिं करे नुसरत नथी अचे माण्हू इस्लाम जो नालो वठी जेकर ख़ुशि था थियनि त अलाह असां सां मदद कंदो हज़रत नालो वठी कुझु था कनि असां बि यहूद आहियूं को घटि कोन आहियूं सादात घरु आहे असांजो पुराणो घरु आहे कीअं हालत आहे <clears throat> ॿ माण्हू हुया नून हज़रत ख़ुदा जो वग़ैरह हुई हिमत करे <clears throat> हिनखे चयईं त तव्हां हलो ऐं तव्हां इन ॻाल्हि जो फिक्र न कयो ॻाल्हि जा मूंसा ई नफ़ी आहे कमनि जा इना न काल रजलान में न लॻंदी आहे कहिड़ी अथई ख़ुदा जो बानो रब खे यादि करे रब बानी यादि करे हा काल रजलान में न लॻी वई ख़ापू जेके अलाह खां वठनि पिया अनाम अलाह उन्हनि ते नेमत कई बाब हलो दरवाज़े मां लॻी हलो पैदा दख़ल तूं तव्हां दरवाज़े में जॾहिं हलंदव न त हुननि जे मथां एॾो असरु पवंदो जो चवंदा त अहिड़ा के जबार ऐं सर्कश आहिनि जो असां को ज़ोर ॿिए पासे में चोरी छपी वेंदो पर दरवाज़े में धोकींदा था अचनि सुस्त थी वेंदा सिर्फ़ु दरवाज़े में हलण में हुननि खे रोक पवंदो छो त इहा हिमत ऐं इहा बहादुरी ऐं तहबर ऐं दिलेरी तमामु वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे जो माण्हू साम्हूं आम्हूं दुश्मन खे हले पिए का वॾी ताक़त आहे मुसाल जंग जे लाइ हुनखे तयारु कयो तयारु कंदे कंदे आख़िरी पहुता बुज़ुर्गनि खे हिनखे तयारु कयो नतीजो हीउ निकितो आहे उन्हनि माण्हुनि नतीबा हक़ीक़त में जेकॾहिं ॿार नतीबा उन्हनि ॿारहं नतीबनि मञा इहे हिकिड़ा भला माण्हू हुआ थोर अंदरि लंघे पिया ऐं नतीजो ई निकितो त उहे जेके माण्हू हुआ ख़ुश्त थी विया बजाए जो मुक़ाबिलो कनि कमज़ोर थी पिया हिननि जे हथनि में हुकूत <clears throat> त हुई तवकुल जी हमाना कान्हे त को माण्हू असबाब फिटी करे जंगी असबाब हथियार वग़ैरह तवकुल जा ॿ टे दर्जा आहिनि माण्हुनि जे बनस्पत तवकुल दुनिया जे अहिड़े असबाब ते अहिड़े असबाब में जेके पंहिंजे मुसबात सां मुस्तलदियूं आहिनि दुनिया जे लिहाज़ सां या आख़िरत जे लिहाज़ सां हिते असबाब जी पाबंदी कबी हिते तवकुल हराम आहे तव्हांखे अजब लॻंदो हिन ॻाल्हि ते असबाब पंहिंजे मुसहबा सां मुस्तलज़म हुजनि हिते तवकुल न ॻाइजो दुनिया जे लिहाज़ खां आख़िरत जे लिहाज़ खां आख़िरत जे लिहाज़ सां इहो त माण्हू निमाज़ पढ़ंदो रोज़ो रखंदो फराइज़ जी अदायगी कंदो इहे सभु आहिनि जन्नत में दाख़िल थियण जा निमाज़ ऐं जन्नत रोज़ो ऐं जन्नत तकवा ऐं तहारत ऐं जन्नत अल जन्नत जनत मकार जेके दीन ऐं इस्लाम में तकलीफ़ुनि जहिड़ा आमाल आहिनि मुकलफ़ीन ते इन्हनि सां जन्नत वेढ़ियल आहे जेको इहो लोड़ो टपंदो जन्नत में वेंदो हाणे जेकॾहिं कोशिशि इन असबाब खां तवकुलु करे माना असबाब करे पोइ चए जनत में इहे असबाब न न सभु ॻाल्हि भाई असबाब पंहिंजे मुसबात सां जिते मुस्तलबल की मिड़ियल आहिनि आख़िर जे लिहाज़ सां इहो मिसाल ॾिनो दुनिया जे लिहाज़ खां ई आहे जेको मुर्च चए थो मां खाधो नथो खावां पाणी नथो पीअं हिन जे असबाब हिन ईअं थियनि तबकुलु कई हिकिड़ो ॾींहुं गुज़रियो ॿियो ॾींहुं टियों चोथो ॾींहुं गुज़रियो न खाधो खाए न पाणी पीए बेहोश थी पियो पाणी विझणु सां वात बंदि करे खाधो ॾियणु ॾियणी ॿुध परे करे आख़िर कदु कंद मरी वियो इहो आराम थी मिली खाधो खाइणु पाणी पीअणु हयाती जे बखा जे लाइ हिकिड़ो सबबु आहे इन असबाब खे तरक़ करणु नाजाइज़ आहे अलाह ताला रोज़ जी इबादत बि एतिरी कई आहे जंहिंमें तरक़ मुमकिन आहे ऐं आसान बि आहे कोई हिकिड़ो माण्हू जेकर चए थो मां खाधो न खाईंदुसि पाणी ईअं हा हीअ जुदा शइ आहे इनजे लाइ वरी ॿिया हूंदा आहिनि निकिरा हुजनि ईअं हिकिड़ो आम माण्हू खणी यार शुरू करे ईअं न थींदो यादि आयो मुमकिन त आहे इहो मूंखे पाण पालींदो मां नथो खावां नथो पीअण मां रवाज़ी माण्हू ईअं खणी सूफ़ी बणिजी वेही रहे जीअं सवा में त सरसूती हिकिड़ो काफ़िर हुयो हिंदुस्तान में उन अॻे एतिराज़ कया इस्लाम जो उनजो हिकिड़ो एतिराज़ मां ज़ब जे मसइले में बयानु करे आयो पर नालो न वरितो हू चवंदो त अलाह जी कुठी हराम तव्हांजी कुठी हलाल इन जे मथां ॻाल्हायो मां बि चयो अहिड़ो हिकिड़ो मुंहिंजो सवाल जनत जनम ते एॾा मुल्क आहिनि त किथे आहिनि लोह महफ़ूज़ उहो किथे आहे जो एॾो वॾो आहे जंहिंमें सारी दुनिया जी ॻाल्हि लिखियलु आहे मां पंधु किथे हूंदो हेॾो हिन दुनिया में अगरि दुनिया खां ॿाहिरि आहे जे दुनिया खे ॿाहिरि आहे त पोइ दुनिया जी दुनिया में ॿाहिरि दुनिया जी न केॾी वञो मोहम्मद कासिम साहिबु नानू ते रमकुलाल खे ॻाल्हियूं ॿुधायूं मुनाज़रा रोड़की रोडकी किताब ॾिसो किताबनि खां पंजवीह महिल परे हो मौलाना जन पंहिंजे दोस्तनि खे खणी पंधु पंजवीह महिल विया हिकिड़ो ॾींहुं बाग़नि जंहिंजे ते पहुता पर जन खे ख़बर मज़कूर थो थी पई चवंदा ख़बर भॼी वञे मौलाना हूंदो रो उते वेठो उलमा अचे गॾु थिया मुनाज़िरो कंदुसि मौलाना जन खे मस्तु कराईंदो हुयो मौलाना जन पंहिंजा माण्हू मोकिलिया वॾे माण्हू त तव्हां वञी हुन सां ॻाल्हाए थो कराए मुनाज़िरो कुझु विया त उन वक़्त में सवामी साहिब ते मानी आई हे जेके वॾा थाल थींदा आहिनि वेठो हिकिड़ो अहिड़ा टे थाल उहे अंदरि ढकियल पोइ माण्हू सम्झो माण्हू हूंदा हे जेके विया छो बाबा मना त स्वामी साहिब मानी खाए त पोइ घड़ी खां पोइ खाधो अंदरि जो वञनि त जाइ दर ॿियो कोन दर हिकिड़ो हो लंघण सां हिननि खे जे अजब जे हथ न रही मां सोचियूं त टई साल स्वामी खाई ॻाल्हि शर्त मुनाज़रे जा त तय थिया पाण मोल साहिबु हूंदो कुझु ख़ुशि कबो उनजो अगरि खाने में मुनाज़रा हुआ तव्हां जॾहिं आया त जॾहिं पुछियो तय कयो चाहे मुनाज़रा त शर्त त तय करायासीं पर फलाणी मोदी साहिबु इलाही बि हूंदो ख़ुशि उन सां ईअं चयो आहे मौलान सिर्फ़ु इन करे त काकर जे पुत जो ख़्यालु हिन जे दिमाग़ में छो आयो इन ते मलान खे मल्हाइण आई मल्हण फरमायो त तव्हांजे ज़हन में असांजे शिकिस्त उनजे फतह जो ख़्यालु छो आहे न छो न आहे खे चुप ॾिठो त मौलाना तबियत में थोरो जलाल आहे छो आयो न छो न आयो फरमायो त तव्हांखे उन शख़्सियत जी अहमियत न आहे त कंहिंजो पाण में मुनाज़िरो आहे कुफर ऐं इस्लाम जो टकर आहे तव्हांखे जेकॾहिं पंहिंजे तरफ़ जी अहमियत हुजे त इहो तसौर बि ज़हन में न अचे एतिरी तव्हांजी ज़हन में अहमियत न थिए इहा कंहिं कंदी आहे मालूम थिए त इस्लाम जे मुतालिक़ जेको आहिनि इस्लाम आहे जो आहे हुनजे मुताल कंहिं क़िस्म जो कंहिं बि वक़्त में शिक जो ख़्यालु दिलि में पैदा थियणु इहो बि अहमियत नुक़सानु आहे मुक़ाबिल्यालु अचणु इहो अहमियत ईअं करे सभिन्यालु आहे हुननि में फरमद भाई मुनाज़ राहत आहे जहल में मुनाजरा नहीं होता खाना खाना जहल है हैवानियत है अगर इस खाने खाने में हमारे साथ मुनाजरा किया तो हम बड़ा जाहिर इसके मुकाबले में लाएंगे हाथी किसी भैंसे को लाएंगे फिर देखें कौन ज्यादा कहता है अगर इल्म में मुनाजरा हुआ तो इल्म अल्लाह की सिफत और तकवा है میں اگر مناظرہ کرے تو کی صورت یہ अगरि मुनाज़ा करे त मुनाज़िरे सूरत इहे कोठी علم तंदुरुस्ती ख़बर त इल्म जो मुनाज़ो ई यार इल्म मतलबु की सिफ़तो खाना पीना नमिसा یہ ईअं चई थो सम्झ था کامل इहा گل आहे पर अगरि खाना पीना ख़िलाफ़ सुनत न हो खाना पीना छोड़ना ख़िलाफ़ सुनत न हो त हम कबी को खाना पीना छोड़ ॾिजे मगर रसुल्ला खाना पीना इंसान खे ज़रूरी इहो हिकिड़ो ॿियो बाब हो जेको मां तव्हांखे ॿुधायो ही ॻाल्हि आहे त जेके असबाब माण्हुनि सां मुसबाब सां मुतालनि उते हिकिड़ो माण्हू जेके क़िस्म करे रही रहे इहो बि न ॻाल्हि आहे इहो बाब हिकिड़ो तवकुड़ो त इहा आहे त माण्हू खाधो खाए ऐं पाणी पीए इहा पोइ न तवकुड़ जेका ज़िंदगी तवकुल इहा आहे त माण्हू निमाज़म पढ़े रोज़ो बि रखे अॼु बि करे ज़कात बि ॾे अलॻि अलॻि क़बूल जनत में बाक़ी माण्हू हिते तरक असबाब जो करे पोइ चए त मां जनत में वेंदुसि पोइ चए त मां ज़िंदा रहंदुसि इहो ग़लति आहे न जिस्मानी लिहाज़ सां न रूहानी लिहाज़ सां इहा तवकुल कान्हे ग़लति आहे ॿी तवकुल थींदी आहे अहिड़े असबाब में जेके असबाब पंहिंजे मुसहबात सां मुस्तल न आहिनि पर असबाब आहिनि सबबु हिकिड़ा थींदा आहिनि मुसाफ़ी जा थींदा आहिनि सबबु हा मुसा सबब मिसाल थिया इंसान मौजूदु सिधो आहे त लाज़मी तरह मञिणो पवंदो सिधो मुसा हूंदा आहिनि हुनजो मिसाल इहो आहे जो जीअं इंसानियत ऐं हैरानीअ इहे में आहिनि इंसान माण्हू इंसान ज़िंदा आहे छो त हैवान आहे पर इहो हैवान आहे तंहिं करे ज़रूरु इंसान हुजे कीअं कोन्हे बल्कि ॿियो ढोर हुजे जिते हैवान हुजे कॾहिं माना इंसान बि हुजे छा न किथे इंसान हूंदो हैवानी किथे हैवान लभंदो लॻो इंसानी ज़रूरु कोन्हे त जाम ख़ासि आहिनि पाण में सबब में सबबु कॾहिं आम ख़ासि हूंदा आहिनि पोइ उते इलत कार फरमाए हूंदी आहे दिलो बि रखियो आहे रसो बि रखियो आहे दिलो बि रखियो आहे नलको बि आहे पर दिलो भरिजे नथो सबब बि आहे मुसहब बि आहे पर इलत कान्हे इलत कहिड़ी जो हिकिड़ो माण्हू रसो विझी हुनखे लड़काए कढे या नलक खे हलाए इलत हुजे त बि कमु थिए हिते जॾहिं सबब मुसहब पाण में मुस्तलिम न हूंदा आहिनि त वरी हिते इलत हूंदी आहे पाइली उहो कमु थींदो आहे अहिड़ियुनि जायुनि ते तरक तवकुल जी जाइज़ आहे पर इहो तरक़ तवकुल जो जाइज़ ख़वास जे लाइ आवाम जे लाइ न आहे आवाम खे वरी हिते बि अञा तवकुल नाहे कनि हिते तवकुल न कनि भली पंहिंजा असबाब गॾु कनि असबाब गॾु कनि पंहिंजी कोशिशि कनि पोइ थी सघे थो ऐं जेके ख़वास माण्हू आहिनि पोइ जेकॾहिं उहे छॾे ॾियनि त पोइ थी सघे थो ईअं बि जो उन असबाब खे न बि खणी इस्तेमालु करे पूरो करे इहा बि पोइ हिकिड़े क़िस्म जी ॼणो अलाह जी ताईद आहे जीअं हिते हाणे असबाब छा आहिनि हथियार लश्कर जो पंहिंजो ताकत हुजणु ताला जेको अदद मुक़ररु कयो आहे हिकिड़ो दह जे मुक़ाबले में पोइ वरी तकलीफ़ घटि थींदी अॻे हिकिड़ो ॾहनि जे मुक़ाबले में ॾह माण्हू सौ जे मुक़ाबले में क़ुर शरीफ़ में सौरभ तवार ताला इन तकलीफ़ खे धको कयो पोइ जेकॾहिं हिकु सौ हुजे त ॿिनि सौ ईअं माना असबाब खे कुझु वसी रखिजो पहिरीं जॾहिं तंगी हुई त असबाब थोरा हुआ हिते ताईज़ ज़ाहिर हुई हिते बि ताईज़ ज़ाहिर आहे पर तकलीफ़ घटि आहे हुते तकलीफ़ कोन्हे अहिड़ियुनि जाइनि ते असबाब खे छॾिणो कोन्हे हथियार फवार ॿियो सभु कुझु हुजणु खपनि जंगी इन क़िस्म लियो हज़ूर क़िस्मनि सलाह सम्झनि बदर जे लड़ाई में बज़िरूं पातियूं त जीअं माण्हू इन ॻाल्हि खे ॾिसी ख़ुशि थियनि ऐं असबाब ते अची थो रखनि असबाब ते तेपनाए करणु हिते तवकुल जेकॾहिं को करे त करे सघे थो छो त केतिरा साहिब हिकिड़ा माण्हुनि खे ज़िर कान हुई केतिरे साहिब अकराम खे हथियार बि कोन हुआ खजीअ जा सुंड हा सतरि तराजी टे सौ तेरहं माण्हू सतरि तराजी ॾींदियूं पंहिंजे माण्हू त असबाब पूरा न हुआ न ईअं पोइ कुझु असबाब हुजनि कुझु न बि हुजनि जिन तरक़ कयोसीं उहे तवकुल वारा हुआ जिन न तरक़ कयो हुन तवकुल जे ख़िलाफ़ु न कमु कयो न बि शइ जनि हिन पासे बि थिया हिकु गिर जे बजाए ॿ ज़िरूं त जीअं ताईद उन्हनि शख़्सनि खे हुजे जिन तरक़ असबाब जो न कयो अहिड़ी मूंखे पाण तकरीर फरमायूं तवकुल जे बारे में हिकिड़ो बधी सबुर हो उन अॻिते असां अॻिते उठ मां न वधंदुसि अलाह जे चवंदा कहिड़ो मुबारक गरम थी वियो फरमायूं त तोखे असां तवकुल जी तकरीर ॿुधाई आहे तूं तरक असवाब उठ खे ॿधी बंदि करे पोइ अलाह जे हवाले सां सिनाइण खां या कंहिंजे ॿिए सबब खां निकिरी वञिणो वञणो बसि तूं पंहिंजे लाइ इहो थी थो हेॾो दर्जो हिते तवकुल न छॾणु ज़रूरी आहे ऐं टी अञा तवकुल ते तवकुल छॾणु जाइज़ बि ऐं करण बि जाइज़ मथियों तवकुल तरक़ करणु न जाइज़ जेको पहिरियों नंबर ॿुधायो हाणे हिन में तवकुल जेकॾहिं माण्हू को न करे तवकुल जेकॾहिं को करे त बि संदसि मर्ज़ी जे न करे त बि संदसि मर्ज़ी मगर तरजीह तवकुल जे तरफ़ खे आहे हिकिड़ो माण्हू आहे कंहिं माण्हू में कमु थो हाणे कमु उहो कंदो अलाए न कंदो ॿिए माण्हू खे चए थो त मां सां गॾिजी हल में मुंहिंजो कमु आहे गॾु पैसा वठणा आहिनि उधारा तूं वरी सिफ़ारिश करे थो हाणे हिते जेकॾहिं पाण वञे हुन खां घुरे त बि जाइज़ आहे पर जेकर पाण सां को माण्हू सान वठी वञे त बि जाइज़ आहे जे न वठी वञे त बि जाइज़ आहे हिते छॾिणो हिते टोकल जो छॾिणो हिते चङो आहे ॿिए माण्हू अहसान थींदो उहो हिकिड़ो माण्हू शर्मसार थींदो ॿ माण्हू शर्मसार थींदा इहो पासो बि हिते आहे तंहिं करे हिते इहो कदो काफ़ी आहे <clears throat> दवा इलाज वग़ैरह वेठो इहो सुनत जे करे हैसियत रखे थो जनत इन माण्हू बीमारी वीमारी थिए न बि रब तबाल वरी का अहिड़ी रज़ा या का अहिड़ी शइ पैदा कंदो जंहिंसां हिनजो कमु थी वेंदो के साहब रज़ा जा हूंदा आहिनि से त रब तबाल ताला जा रज़ा ते हूंदा आहिनि अलाह ताला हुनखे सफ़ा पाणी में या का अहिड़ी शइ पाण में असरु करे ॾींदो आहे हे अहिड़ी जुस्त जूं बि न हूंदा आहिनि टियों क़िस्म पोयों क़िस्म आहे इन में आवाम घणो ज़ोर थो ॾिए अॼु ख़त लिख हुनखे चओ हिनखे चओ केतिरनि माण्हुनि खे मुझाए था रखनि पिया असांजा जन कोन लिखंदा हुआ कामोरनि आदि करण ॾे इन करे न लिखंदा हुआ त सुसूर हूंदो हिकिड़े दफ़े वेठा हुजूं फरमायूं त हिकिड़ो शख़्स आयो पोइ मां बि चक मां हाजी माला वठी तकलीफ़ हाजी माला वठी असांजे ख़त ते कमु कंदो त ख़तरण न पैसा कनि पहिरें माण्हूअ जे लाइ जेको एतिरो तव्हां मला कंदा असुल त मिता कम जी ओॾह आहे न कुदरत जे हथ में आहे न तंहिं करे उनखे चइजे छो चइजे असुल ॻाल्हि अहिड़नि कमनि में कंहिंजी सिफारिश न करिणो तनज़ु करिणो इहो भलो आहे त लफ़ुज़ सां न थियो हिते जेको बुज़ुर्ग आहे हिननि खे चवंदो त बाबा हिमत करियो हलो अंदरि काहे थो हुननि खे ख़ुदा जो ख़ौफ़ तीअं बसि तव्हां लॻी पियो अला तव्हां तव्हांजी मदद कंदो हथियार पवारे जेको थोरो घणो सामान हिननि खे हुयो तीअं बसि दर खां ईअं जबर करे ज़ोर सां लघे पियो जबर करे ज़ोर सां लखड़ इहो बि पंहिंजो हिकिड़ो धाको जमाइणो आहे इहो बि हिकिड़ो सबबु आहे अलाए तब ते भरोसो करे कोन थो मोमिन मोमिन ख़त करियो असबा दवा लश्कर काफ़ी हो क़ौम वधी वई हथियार पवार बि कुझु हुयो न दर खां लंघे विया इहो हिकिड़ो वॾो असरु आहे ॿियनि पासनि में आहिनि तालीम त एॾी मिली असां असली शहर में न लॻंदासीं मां तव्हां थी विया जेसि ताईं इहे वेठा हूंदा असांजो हलणु मुश्किल आहे इनकार वीचारनि खे अॼु थो रिवायत में त हिननि खे पथर चई त वीह माण्हू असांखे चवनि था त नालबो तव्हां ॿ माण्हू चओ तव्हांखे मूं साल करा न त भला भला मां नज़र तूं ऐं तुंहिंजो रब वञे ऐं वञी विड़ो न क़ाइदो न साईं थिए बदर जो ॾींहुं थियो नबी अकरम सलाह सकजे में हुजनि सुबुह जो वक़्तु ॾियो ऐं जंग थियणी आहे हुते दुआ पिया कनि पिया अलाह ही हिकिड़ी नंढड़ी जमात आई आहे तुंहिंजो नालो खणी जेकॾहिं तूं इन्हनि जी नुसरत न कंदे त भुलनि थो तुंहिंजी कोई इबादत न थींदी हे जो मरी वेंदा त केरु इबादत कंदो तुंहिंजी ऐं उहो सॼो दीन वग़ैरह ॿेटो सभु ख़तमु थी वेंदो छो त नबी बि आख़िर ज़माने जो नबी आहे वरी ॿीहर हूअ त अचणी कान्हे सिधी तकबर मथो बीठो नबी साईं जन सॾे में अॻु पिया घुरनि आवाज़ सां दुआ पिया घुरनि सिधी तकबर अर्ज़ु कयो त साईं हाणे तव्हां उथो कफ़े तयारु वठो कफ़ेत आहे असां उहे न आहियूं जो तव्हांखे ईअं चऊं असां ईअं न कंदासीं असां तुंहिंजे अॻियां लड़ंदासीं पुठियां लड़ंदासीं पासनि सां लड़ंदासीं पोइ हिन हज़रत अकबर लश्कर जंग जो जेको जी सूरत ठाही त हुई थी लॻी हुते न ॾिसाईंदा जे लाइ हिकिड़ो घोड़ो तयारु करे पइजी जिते घोड़ो तयारु आहे संजल तव्हां हिते विच में थी च बि पासे खणी थी वेंदो फौज जो टुकड़ो असां हेॾे लड़ूं जॾहिं ॾिसो त असां सभई मरी वियासीं पोइ हिन घोड़े ते चढ़ी तव्हां मदीने में ॿियो लश्कर तव्हां हिते न रहिजो ॾाढो ख़ुशि था न मिलाइनि एतिरो अचे थो त ज़र जे अंदरि नबी अकरम सलाह में एॾो ख़ुशि थिया जो जीअं तमामु ॿ बदरी खणी पातो ॼण का शही नबी जी जिस्म ते कान्हे इहो छा हुयो मक़सदु क़ौम जी हिमत थी हिननि माण्हुनि जो इहो हाल अचनि त हिन हाल न असां कोन असांजो जेको चवनि पियो त हलो त हुनखे पथर पिया वञनि जे पाण खे मारायूं कीअं न थींदो हज़रत मूसा लाचार हज़त मूं ॾियूं त दुआ घुरे त अला अधु इन ला न मां पंहिंजे नफ़्स जो ऐं पंहिंजे भाउ जो मालिक आहियां असांजे दरमियानी करे सज़ा था ॾियूं जुदा कोन कबो सजा ॾेखारियूं कहिड़ी हराम आहे हिननि ते चालीह साल जो वरी आबादीअ में अचनि वरी वञी हाणे रेगिस्तान जी वारी छाणनि यती हुन फिलहाल तीअ जे मैदान में हलिया भला फला त क़ौम फासकीन हिन फासकीन क़ौम जे मथां तूं दुख बि न कजाए त इहा जेका तकलीफ़ आहे असां मूंसा इस्लाम खे बि त आई सज़ा लॻी वई मूसा सलाम बि हुन पर मूसा सलाम जे लाइ त तो सज़ा न ई आहे मूसा सलाम इन मुजरिम क़ौम जो वरी बि हादी बणियो हादी ऐं रहबर उहो जेको जेल में वञी उस्ताद तालीम ॾींदो आहे जेलुनि खे उहो सज़ावार हूंदो आहे छा उहो में तो तालीम ॾींदो आहे उहो आज़ादु हूंदो आहे ज़हनुनि जो आज़ादु हूंदो आहे इहा ग़लती आहे केतिरनि मुहदसनि इहा ॻाल्हि ॻाल्हाई आहे मुफ़सरनि ईअं थियो आहे इहो नथा सोचनि त अंबिया क्राम इजिप्त मां इंसानियत जे सुनत ते ईंदा आहिनि जेका इंसानियत जो इजतमा मेड़ आहे उन्हनि जी गॾियल सुनत ते ईंदा आहिनि ऐं उहे ख़वारक आदात जेके शयूं हूंदियूं आहिनि ख़वारक आदात जेके शयूं हूंदियूं आहिनि ऐं इजतमा सुनत जे उहे अलावा शयूं हुजनि उन्हनि ॻाल्हियुनि जी हुनखे परवाह न हूंदी आहे हे बि हिकिड़ो ख़र्क आदत मसइलो आहे इहो हकीम आहे इहो उस्ताद आहे क़ौम जो जो इन क़ौम खे वरी इजतमाई इर्तकाई तालीम जो ॿियो तरीक़ो इख़्तियार थो करे त इन क़ौम जो ज़हन बुलंद थिए त जीअं इहा क़ौम मोटी वरी उन पंहिंजे हकीम ऐं पंहिंजो उन कामिल उन नबीअ सगोर जे नक्शे कदम ते हले अञा तयारु न थी आहे तयारु करिणो आहे छॾिणो न आहे इहा हुई ॻाल्हि सो जेको हज़रत अलाम जो इन क़िस्म जो उन सां गॾु रहणु हो त उन्हनि जी तरबियत तालीम जे लाइ हे फिरोन जे ग़ुलामीअ में एतिरो कष्ट थी चुका हुआ जे हिननि में हिमत ऐं दिलेरी हुई कान जो मुक़ाबिलो करे सघनि हिननि खे झंगल में चालीह साल रहायो वियो चालीहनि सालनि में हिननि जो नसल थींदो जेको अॼु ॿार जो चालीहनि सालनि जो थिए तॾहिं इहे निकिरनि टीहनि सालनि जा पंटीहनि सालनि जा वीहनि सालनि जा एतिरो वॾो लश्कर ॿियो तयारु थी वेंदो हिननि में जेके चालीहनि सालनि जा आहिनि पंजाह सठि सतरि साल जा आहिनि त वरी तबींदा मूं साल हुजे वरी तरबियत अची वेंदी क़ौम में हाणे हिकिड़ी अहिड़ी क़ौम उथंदी जेका बराबरि मुक़ाबिलो कंदी झंग में رہائے हिननि खे वहशी बणायो वियो पंहिंजे उन मज़हब जी तालीम ऐं तहज़ीब सां गॾु हुननि में इहा दिले दिलावरी आई आहे बहादुरी आई त कंहिंखे हुन ॾिजनि हुतीअ जे मैदान में हिननि खे झंगल में रहााए बदबी ज़िंदगी हिननि खे ॾेई आम इंसानियत जा जेके किरदार ऐं असला आहिनि उन्हनि खां जुदा हिननि खे मज़हबी तालीम ॾेई मज़बूत बणाइण जे लाइ अलाह ताला हुननि खे हिननि जी जेका लियाकत कथे नई जो हुननि खे एॾी हुकूमत मिली हुई तयारी त कराई वई पर तयारी में हुननि जो नापिसंदी कई त नापिसंदी बि हुननि कटाए वई हीअ ज़मीन जेका मुक़दस आहे हाणे हिन में दाख़िल न थींदा चालीह साल जेका परेशान रहंदा तूं हिननि क़ौम जे मथां को ॾुख बि न कर सीना जे सहारा में हलंदा टीह आहे में टे महिल नवे थिया वञनि नवे महिल जो मुरबा हुआ नवे महिल जे मुरबा में वञी रहिया त बसि पोइ उते ई रहिजी विया हुननि खे पाणी बि मिले पियो हुते ऐं खाधो बि मिले पियो सभु ॻाल्हि उते थींदो रहियो बस मूं जनि जेके इसना अशरत चिस्मा हुया ॿारहं चिस्मा पथर में निकिता हुआ फजर बि असां कल्ह हज़र हजरता अशरत आहे न चिस्म तुंहिंजे वक़्त تک बादफ़ास करे کرے ऐं भा हारूनामून जेको इहो हुयो अला तालाज़ उहो न बीठी क़ाइदो बणियो हे जेके उस्ताद आहे हिननि जा औलाद हली पोइ साईं इन्हनि सां लड़ाई थी जबारियुनि सां रब ताला नसरत कई ईअं थी पियो उन ॾींहुं जंग पूरी करणी हुई जंग पूरी न पई थिए रब जे दरगाह में गर्ज़ु कीअं त अलाह ताला अॼोके ॾींहं में वाइदो आहे जंग पूरी करणी आहे पर अञा जंग पूरी नथी थिए पोइ अचे थो त सिज खे थोरी घड़ी जे लाइ बीहारियो वियो पोइ जुमे जो ॾींहुं हो जंग थी वई ऐं छंछर जे ॾींहं ते जंग करणी न हुई छो त जंग हराम हुई सिज खां वठी छंछर ते शुरू थिए पोइ कथा थी वियो सिज ते जो ऐं छंछर बि अची वियो शियार में काए थो करे विया चालीहनि सालनि खां पोइ जेको मज़ो साल खां हज़ार जी कुदरताल बिलहत हिकिड़ो मज़मून इहो हुयो ॿियो मज़मून हिते मोटायो ऐं उहो वाकियो एॾो हिकिड़ो वॾो वाकियो हो जंहिं वाक्य खे अलाह तबार ताला बयानु फरमायो उनखां बाद आदम अलाम जे औलाद में बयानु थो अचे त माण्हू तकवा खे जेकॾहिं छॾींदो आहे जीअं तव्हां तकवा खे छॾियो त एॾे नुक़सान में पियो नफ़सानी गर्ज़ आहे नफ़सानी हिर्स आहे लालच सो हुन नफ़सानी लालच में हिकिड़े माण्हू केतिरो धोको खाधो केतिरो नुक़सानु पहुतो तव्हां जेकॾहिं नफ़सानी लालच नफ़सानी गर्ज़ न करियो आहे त कमु थींदो रहे आहे हेॾो रस्त परस्त माण्हू पहिरें ॾींहुं हेॾी ग़लती करे थो हुनजो नतीजो ऐं गुनाह यको सोचियो तव्हां माण्हू जेके अहिड़े क़िस्म जा रस परस माण्हू आहे जिन कौम खे ग़लती करे एॾी घर ॾियारे छॾी उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ो नतीजो निकितो माना उहे मुज़र मां थी रहिजी विया ईअं थींदो हाणे इन्हनि खे हिकिड़ी आदमल इस्लाम जे पुटनि जी ॻाल्हि कर जेके ॿ छोकिरा हुया कराबा कुर्बान उन्हनि कुर्बानी कई पोइ हिकिड़े जी क़ुर्बानीअ खे अचे ॿाहिरि ठाही वई ऐं ॿिए जी जेका कुर्बानी हुई वई आदम सलाम जे औलाद में शादी थींदी हवा खे ॿार ॼमंदा हुआ जारा छोकिरो ऐं छोकिरी इहे हिकु बतन हूंदा हुआ अलाह तबारक मताला हुननि जो इहो इंतज़ाम कयो हर हिकिड़े पेट जे ॿार ॿारनि खे ॿिए पेट जे ॿारनि सां ॾे वठ करे शादी कराईंदा हुआ इन तरीक़े सां उन वक़्तु में शरीर ते अञा वधीक जेकॾहिं गौर करे ॾिसजे त आदम आदमलाम जे वजूद मञूं पर ख़लक में नफ़ मञूं औरत खे कढियो वियो तंहिं करे पहिरीं त इहा ई इन खां बाद वरी हुनजे औलाद में हिकिड़े पेट खे ॿिए पेट खां जुदा कयो पोइ क़ाबिल हाबील इहे ॿिनि पेटनि जा ॿार हुया क़ाबिल जी जेका तवम छोकिरी सां कुझु अजमल सां आई हाबिल जी जेका छोकिरी सां हिकिड़ी न आई ऐं उहा भेण हुनखे हाबिल जी पिया करणा आहिनि ऐं क़ाबिल जी कजे हाज़िर इन ॻाल्हि ते हुनखे थोरो ख़्यालु थियो माना नफ़्सानी खां हथ इंसान इंसान खे केतिरो हक़ खां परे थी करे इहो हिकिड़ो मिसाल अलाह ताला हिननि यूदियुनि खे त ॿुधाए त तव्हांजो अहिड़ो हाल कयो नफ़्स न त क़ाबिल इन ॻाल्हि खे क़बूल न कयो पाण में हिननि जो इख़्तिलाफ़ थी पियो पोइ फ़ैसिलो कयूं त भला हाणे कयूं था कुर्बानी ख़ैरात ख़ैरात जंहिंजी क़बूल पवे पोइ उहा कबी आहे हाबीर बि पंहिंजी कुझु ख़ैरात कई काबीर बि ख़ैरात कई जेके देरी करे रखियूं तंहिं वक़्त में ख़ैरात जे क़बूल करण जी निशानी आहे हूंदी त ॿिज वांगुरु बाहि मथां नथो कबी पोइ जंहिंजी ख़ैरात खड़ी वञी थी पोइ जंहिं ख़ैरात कबूल ख़ैरात खाइण न जाइज़ हूंदी इंसान ज़ाती जेको ख़ैरात कंदो माण्हू न खाईंदो बाहि साड़े खाईंदी इहा घणे वक़्त ताईं हली आई पोइ वरी अला तबाकतो क़ौम हिन ॿार किलाको पोइ हिन कल्ब जे इख़लाफ़ ते पई अलाह ताला जो ख़तरो ख़ासि तरह हिन उह जे लाइ चङो आहे वेझ जो रखी त हाबीद जे सभु खाई खपनि काबिल ॾिठो त मुंहिंजी ख़ैरात क़बूल न पई हिनखे तीअं सख़्तु कावड़ आई हाबीद खे तीअं त मां तोखे मारी मां तोॾे कोन कंदुमि इन खां पोइ थियो ई जो हुनखे क़ाबिल क़दर करण जी कोशिशि कई पर दफ़न करण जी अञा अटकल कान आई पंहिंजे चंबनि सां थधि खोटे हुन में हुनखे सुकाए छिके विझी वरी मथां चंबनि सां निकिरी हलियो काबीर महसूस मां मूंखे त एतिरी हिदायत बि कान्हे जेका काउंट थिया ऐं पाण खे ॾाढो मलामत कई वेंदी मथां बहरहाल रब तबारत मताला इन किसे खे नाज़ करण मथां पंहिंजे रसूल खे मूं साल खे करार ॾिनो हिन ॻाल्हि ते इहे आहिनि एॾा हासिल आहिनि जो तोसां वाइदो करण जो इरादो तोखे कतल करण मारण जो इरादो कयो अॼु सोमतूं रखी हितां सम्झ में आयो त ज़ुल्म इंसान जी तबियत में पियल आहे अदल तरबियत ई आहे ज़ुल्म तबई आहेत आहे तंहिं करे तुंहिंजी दुश्मनी पिया कनि जेको मशहूरु पिया ॾियनि हुनखे पथरायूं ज़ोर भरिया कहिड़े क़िस्म जी क़ौम आहे पोइ अलाह ताला तालती नथो ॾे नफ़्स मुसाले जेके त तव्हां हिन ॻाल्हि ते करार वठो इहा इंसान जी तकलीफ़ आहे ज़ुल्म इंसान जे लाइ आहे इन थो अचे जेसिताईं अदालत आणे जॾहिं इंसान जी तबियत में आहे जेसिताईं इल्मु आणे इल्मु आयो त पोइ हालत ख़तमु ऐं साहिबु ज़ुल्म आयो ज़ुल्म वियो अदालत आई त ज़ुल्म ख़तमु न त फ़िलहालु पंहिंजी तबियत बहन हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि खे अलाह ताला हुकुम फरमायो त वतुलु अलह में माना इक अलह में या मोहम्मद अल किताब ते तूं पढ़ो किसो हाबीद ऐं क़ाबिल जो ऐं इहो सचो किसो आहे बिलहक़ माना बि सिद्ध थियो सचो क़ुर्बान जॾहिं हुननि कुर्बानी कई हिते अलाह ताला नबी अकरम सलाह खे बि साॻी ॻाल्हि ॿुधाई जेका मूंसा इस्लाम ॿुधाई मूंसा इस्लाम जे करार लाइ हिते अलाह ताला वरी तालूद खे शर्मशे करण जे लाइ शर्मदा शर्मदा थियनि पंहिंजे नबीअ सां हुननि कहिड़ो हाल कयो जंहिं नबीअ ते ईमान आंदऊं जंहिंजे हथ ते आज़ादी हासिल कयूं ऐं उनजे हथ ते हाणे पंहिंजे उन मामूली मुनाफ़े ते बेचे अची बीठा <clears throat> बहराल हिते खे ॿुधाइण जे लाइ अलाह ताला नबीअ सलाह कयो आहे <clears throat> इहा हक़ीक़त में तमीद आहे हिकिड़ी मुतकी ऐं जेके मक़बूल बंदा हूंदा आहिनि हुन मुतकिन ऐं मक़बूल बंदनि खे अलाह तबारक जो ख़ौफ़ हूंदो आहे ग़ैर जो ख़ौफ़ न हूंदो आहे हिननि माण्हुनि जो इहो हाल हो जेको अॻे बि हुयो हाणे बि आहे हे पाण खे एॾो मासूम ऐं एॾो प्यारो था ख़ुदा जो सम्झनि थो फरमाए त इहो किसो इहो अहिड़ो किसो आहे जो मिन अजल अला बनी इसराई जंहिंमें अजलदार पोइ किसास खून जो इन्हनि ते असां तॾहिं रखियोसीं इन आयत सां हली अॻिते रब्त थींदो ऐं जेको माण्हुनि खे मारे थो हिकिड़े माण्हू खे मारी त कतलिया ॼण सारे मुल्क जो हुन ख़ून कयो हिकिड़े माण्हू खे मार सारे मुल्क जो ख़ून करिणो आहे मतिलबु त हुननि में रस्म हिकिड़ी पैदा करे विधी आहे हदीस पाक में अचे थो फरमायो रसूल जेको खून दुनिया में थिए थो बेगुनाह खून आहे उनजो विज़ु उन्हनि खे त पवे थो भला पर पोइ जेको क़ाबिल ते थो वञी पवे थो जो कातिल उहो आहे सॼी दुनिया ते जे अंदरि जेको नेक रस्म जारी कंदो आहे तंहिंजी किश्त हुनखे मिलंदी आहे जेको बुरी रस्म जारी कंदो आहे तंहिंजी बि किश्त हुनखे मिलंदी आहे तर्जमो इहा हिकु ख़राबु आहे क़ुर्बान जॾहिं क़ुर्बानी कयूं पोइ क़बूल कई हुननि खे हिकिड़े वलनि जो त हिकिड़े उन ते मां तोखे मारींदुसि जीअं अलाह ताला क़बूल कंदो आहे मुतकीन जी ॻाल्हि जेकर तूं मुंहिंजे हथु ॾिखो कंदो मारण लाइ न मां ॾिखो न कंदुसि पंहिंजे हथु ॾे जीअं मारियां मां ख़ुदा खां ॾिजा थो मूं इरादो थो कयां त तूं हासिलु करें मुंहिंजो गुनाह ऐं पंहिंजो गुनाह मुंहिंजो गुनाह पंहिंजो गुनाह हासिलु करें इन जो मतिलबु हीअ आहे त मुंहिंजे क़तल जो गुनाह बि पंहिंजे सिर ते पंहिंजे गुनाहनि सां गॾु खणी छो त मां मकतूल शहीद बि कंदुसि इबन जरीर ऐं ॿियनि मुफ़सरनि इजमा नकल कयो आहे हिन ॻाल्हि जो त इस्मी जी माना आहे इहा आहे त माना मां जेकॾहिं इरादो कयां तुंहिंजे कतल जो त पोइ मां बि कातिल तूं बि कातिल न बि साईं फरमाइनि था त ॿ माण्हू लड़ंदा आहिनि कातिल ऐं मकतूल किलाह मूंखे नार नारिश में साहिब पुछियो चए हा हा जा कातिल मकतूल कातिल पुछियो कातिल उन करे वाके जे में विझी मकतूल जो हाल छा आहे हाल छा आहे मकतूल बि इरादो करे त मां हिनखे कतल करियां पर हुनजो वारो अॻे थियो कातिल जे हिसे ते आहे त जीअं तूं मुंहिंजो गुनाह पंहिंजो गुनाह खणे माना मां तोखे नियत कतल जी न कंदुसि तंहिं करे मां मकदूर थियां ऐं पोइ बि जहन में तव्हांजी न थिए हितां सम्झ में आयो त हज़ूर सलाह सम्झी एॾी फित्री तालीम आहे जो न बि फरमाए थो त कातिल मकदूर ॿई नार हूंदा आहिनि ऐं उहो वीचारो हाबीन चएसि त मां इरादो न कंदुसि त जीअं सम्झ में अचे ॻाल्हि त मूंखे इरादो वेहण जो कान्हे कोन्हे तंहिं करे मुंहिंजे कातल हुजण जो गुनाह बि थो थिए तुंहिंजे कातल हुजण जो गुनाह बि थो थिए नुक़्तो आहे राज़ी थियो कतल अची वे भाउ जे मारण नफ़्सनि खे राज़ी थियो कोन खे मारे ॾाढो नुक़सान में अची वियो अलॻि अलॻि लाइ हिकिड़ो कांव उथारियो खोटे पियो ज़मीन खे जीअं ॾेखारे त कीअं थो पूरे पंहिंजे भाउ जे ढूंड खे लाश खे चओ माना लाश तीअं तफ़सोस हैसरत मां आदेशी ॾिसी तव्हां हिन جو जो एतिरो पतो बि कोन्हे थो मां इहो कमु करे विझां